illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเสลสูตรทูเสละมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไป ในอังคุตระ ประชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตราปะชื่อว่าอาปนะ On one occasion the blessed one was wandering in the country of Anguttrapanas with a large sangha of bhikkhus with 1250 bhikkhus and eventually he arrived at a town of Anguttara Pana named Apana. ชลินชื่อเกิยะ ได้สดับข่าวว่า พระสมณโคดมสากยบุตรเสด็จออกบวชจากสากยตระกูล เที่ยวเสด็จไปในอังคุตระชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ 1,250 รูป ถึงอาปนานิคมแล้ว ก็กิติศัพท์ อันงามของพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรม ออกสั่งสอนสัตว์ พระองค์ทรงทำโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกมรโลก ปรมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นป่านั้นย่อมเป็นความดีแล The m a t h o d h e r ascetic Geniya heard the recluse Gautama, the son of the Sakyan, who went forth from a Sakyan clan, has been wandering to the country of Anguttara Panas, with a large sangha of bhikkhus, with twelve hundred and fifty bhikkhus, and he has come to Apana. Now, a good report of Master Gotama has been spread to this effect. The blessed one is accomplished, fully enlightened, perfect in true knowledge and conduct, sublime, nor of the worlds, incomparable leaders of person to be tamed, teacher of gods and humans, enlightened, blessed. He declares this world with its gods its Mara, and its Brahmas, this generation with its recluses and Brahmins, with its prince and its people, which he has himself realized with direct knowledge. He teaches the Dhamma, that good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with the right meaning and phrasing and he reveals a holy life that is utterly perfect and pure. Now, it is good to see such arahants. ครั้งนั้น เกนิยชลินได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ได้ปราศัยพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันได้แล้ว จึงนั่งลงนะที่ส่วนควรก้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้เกณียสลิน เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานร่าเริงด้วยธรรมิกถา Then the matted hair ascetic Kenya went to the blessed one and exchanged greetings with him. And when this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side. The blessed one instructed, urged, roused, and gladdening him with a talk on the Dhamma ลำดับนั้นแลเกียิยชลิน อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็น ให้สมาทาน อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้ว ก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ขอท่านพระโคดมพูดเจริญ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ไปรับพัตหารเช้าของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิด เมื่อเกียรติยศรินกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่า ดูก่อนเกียรติยะ ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ 1,250 รูป และท่านก็เลื่อมใสในสำนักพราหมณ์ทั้งหลาย แม้ครั้งที่สองเกียรติยศรินก็กราบทูลอย่างเดียวกันกับครั้งแรก แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาค ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับครั้งแรก ในครั้งที่สามเกณียชรินก็ได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าอีก แม้ครั้งที่สามเกณียชรินได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระคุณผู้เจริญภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ1,250 รูป และข้าพระองค์เลื่อมใสในพรามทั้งหลายก็จริง ถึงกระนั้นขอท่านพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพระตหารของข้าพระองค์ในบันรุ่งขึ้นเถิด ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับโดยดุเดียภาพ Then having been instructed, urged, aroused, and gladdened by the blessed one with a talk on the Dhamma, the meditator ascetic Kenya said to the Blessed One, Let Master Gautama, together with the Sangha of bhikkhus, consent to accept tomorrow's meal from me. When this was said, the Blessed One told him, The Sangha of bhikkhus is large, Kenya, consisting of twelve hundred and fifty bhikkhus, and you place full confidence in the Brahmins. A second time, the meditator ascetic Keniya said to the Blessed One, Although the Sangha of bhikkhus is large, Master Gautama, consisting of twelve hundred and fifty bhikkhus, and although I place full confidence in the Brahmin, still let Master Gautama, together with the Sangha of bhikkhus, consent to accept tomorrow's meal from me. A second time the blessed one told him, as the first time. Then the third time, Mattatera ascetic Kenya said to the blessed one, as same as the second time. A third time, the Mattatera ascetic Kenya said to the blessed one, although the sangha is large, Master Gotama, consisting of twelve hundred and fifty pikus, and although I placed full confidence in the Brahmins, still let m a s t e r g o t a m a together with sanghas of bhikkhus, consent to accept tomorrow's meal from me. Then the blessed one consented in s i l e n t ก็ครั้นแหลเกณยชลิน ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาแล้ว จึงลุกขึ้นจากที่นั่ง เข้าไปยังอาสมของตน แล้วเรียกมิตรอมาต ญาติสายโลหิตมาบอกว่า ท่านผู้เจริญ ขอมิตรอมาตและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงฟัง ข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันพัฒหาร ในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงทำความขวนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด มิตรอมาตและญาติสายโลหิตเหล่านั้น รับคำของเกณฑยชนิดแล้วบางพวกขุดเตา บางพวกผ่าฟืน บางพวกล้างภาชนะ บางพวกตั้งหม้อน้ำ บางพวกปูลาดอาสนะ ส่วนเกนียสลินจัดแจงโรงปรำด้วยตนเอง Then knowing that the blessed one had consented, the m e t i t a h a i r ascetic Kenya rose from his seat and went to his own hermitage, where he addressed his friends and companions, his kinsmen and relatives, thus, Hear me, sirs, my friends and companions, my kinsmen and relatives. The recluse Gautama has been invited by me for tomorrow's meal, together with the sangha of Picos. Make the necessary purchases and preparation for me. Yes, sir, their r i b d y and some dug out ovens, some chopped wood, some washed dishes, some set out water jugs, some prepared seeds, while the method era ascetic Genya himself set up a pavilion ก็ในสมัยนั้นแหละมีพราหมชื่อเสละ อาศัยอยู่ในอาปนานิคม เป็นผู้รู้จบไตรเพศ พร้อมทั้งคำพีนิมัตทุและคำพีเกตุกะ พร้อมทั้งประเภทอักษร มีคำพีอิติหาสะเป็นที่ห้าเข้าใจตัวบท เข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคำพีโลกยตนะ และตำราตำนายมหาปุริสลักษณะ สอนมนให้มานพสามร้อยคน ก็สมัยนั้นเกเนียสลินเลื่อมใสในเสรบราม ครั้งนั้นเสรพรามแวดล้อมด้วยมานพสามร้อยคน เดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปทางอาสมของเกียรติยศลิน Now on that occasion the Brahmin Sela was staying at Apana he was a master of the three Vedas with their vocabularies liturgy phonology and etymology and the histories as a fifth, skilled in philology and grammar. He was fully versed in natural philosophy and in the marks of a great man, and was teaching the recitation to the hymns of 300 Brahmin students. At the time, the Metatara ascetic Kenya had placed full confident in the Brahmin Sela. Then the Brahmin Sela, while walking and wandering to exercise, attended by his 300 Brahmins students, came to the m a d h y t e r a ascetic g e n i a s Hermitage. เซลพรามได้เห็นชนทั้งหลายกำลังช่วยเกณยชลินทำงาน บางพวกขุดเตาบางพวกผ่าฟืน บางพวกล้างภาชนะ บางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูล่าอาสนะ ส่วนเกณียชลินก็กำลังจัดแจงรวงรำด้วยตนเอง ครั้นแล้วจึงได้ถามเกณียชลินว่า ท่านเกณียะจะมีอาบาหมงคล หรือวิวาหมงคล หรือจับบูชามหายัน หรือท่านทูลอัญเชิญพระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพ พระเจ้าแผ่นดินมคต พร้อมด้วย พลนิกายมาเสวยพระกายอาหารในวันพรุ่งนี้หรือ There are Brahmin Sela saw some men digging out ovens, some chopping wood, some washing dishes, some setting up a water pot, some preparing seeds, while the Madhatera ascetic Kenya himself was preparing the pavilion. When he saw this, he asked, demanded era ascetic Genia. What is this? Is Master Genia to hold a marriage or a giving of marriage? Or is there some great sacrifice? Or has King Senia Bimbisara of Maganda been invited with a large retinue for tomorrow's meal? ในที่นั้นเกเนียสลินได้ตอบว่าข้าแต่ท่านเสละ ข้าพเจ้าไม่ได้มีงานอาบะมงคล หรือวิวาหมงคล หรือไม่ได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งแคว้นมคต พร้อมด้วยเหล่ากองพลทั้งหลาย มาเสวยพระกยาหารในวันพรุ่งนี้หรอก แต่ข้าพเจ้าจะบูชามหายันคือมีพระสมณโคดมสากยบุตร เสด็จออกผนวดจากสากยตระกูล ได้เสด็จจาริกมาสู่อังคุตรชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ 1,250 รูป ก็กิติศัพท์อันงามของพระโคดมนั้นกระจรกระจายไปแล้วอย่างนี้ว่า เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ก็ข้าพเจ้า ทูลนิมนต์เพื่อถวายพระตาหารในวันพรุ่งนี้ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ Then the m a n t e r a ascetic Geniya replied I will not holding a marriage, or a giving in marriage, Master Sela, nor has the king Seniya Bimbisara of Maganda been invited with a large retinue for tomorrow's meal, but I am planning a great sacrifice. The recluse Gautama, the son of the Sakyan, who went forth from a Sakyan clan, has been wandering in the country of Anguttarapanas, with a large sanghas of picos, with twelve hundred and fifty picos, and has come to Abana. Now, good report of Master Gotama has been spread to this effect, that the blessed one is accomplished, fully enlightened, and perfect in true knowledge and conduct, and he is enlightened Buddha blessed. He has been invited by me for tomorrow meal, together with the sangha of p i k k u s ในที่นั้นเซรพราม ได้กล่าวกับเกณยาสลิน ว่า ท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือ ถูกแล้วท่านเซระข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธ เกณยะ ท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือ ถูกแล้วท่านเซระข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธ At that moment, the Sela Brahmin said to the Kenya, "Did you say Buddha, Kenya?" "Yes, Buddha, Master Sela." "Did you say Buddha, Kenya?" "I say Buddha, Sela." ครั้นนั้นแล เสรพรามได้มีความคิดว่า แม้แต่เสียงว่าพุทโธนี่แหละก็ยากที่สัตว์จะพึงได้ในโลก ก็มหาปุริสาลักษณะ 32 ประการ อันมาแล้วในมนของเราทั้งหลาย ที่พระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีกติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นธรรมราชา เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตส่งชนะราบคาบ มีอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้เจิตประการ คือจากแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้วพระบดีแก้ว และปรินายกแก้ว พระองค์มีพระราชโอรสมากกว่าพัน ล้วนกล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ พระองค์ทรงชนะได้โดยธรรม ทรงไม่ได้ต้องใช้อาจยาหรือไม่ต้องใช้ศาสตรา ทรงครอบครองแผ่นดินที่มีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ถ้าเสด็จออกบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโครงคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก Then it occurred to the Brahmin Sela Even this sound Buddha is hard to come across in this world. Now, the thirty-two marks of a great man have been handed down to our hymns and the great man who is endowed with them has only two possible destinies, no other. If he lives a home life, he becomes a wheel-turning monarch, a righteous king who rules by the Dhamma, master of the four quarters, all victorious, who has stabilized his country and possesses the seven treasures. He has these seven treasures the wheel treasure, the elephant treasure, the horse treasure, the jewel treasure, the woman treasure, the steward treasure, and the counselor's treasure, as the seventh. His children, who exceed a thousand, are brave and heroic, and crush the armies of others over this earth bounded by the ocean. He rules without a rod, without a weapon, by means of the Dhamma. But if he goes forth from the home life into homelessness, he becomes an accomplished one, a fully enlightened one, who draw aside the veil of the world. ในที่นั้นเสรพรามได้ถามเกณยสลินว่า ดูก่อนท่านเกณิยะ ก็ท่านพระโคดมอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ไหน เมื่อเสลพรามถามอย่างนี้แล้ว เกณิยะชลินยกแขนขวาชี้ขึ้นบอกเสลพราม ท่านเสละ ท่านพระโคดมพระองค์นั้น เดี๋ยวนี้ ประทับอยู่ที่ราวป่าอันเกี่ยวนั้น Then the Brahmin Sela said to the Geniya, My good friend Kenya, where is Master Gautama, the accomplished one, the fully enlightened one, now living? When this was said, the meditator ascetic Kenya extended his right arm and said, "There, where the green line of the groves is, Master Sela." ลำดับนั้น ได้เดินเข้าไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ แล้วได้บอกมานพเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายจงเงียบเสียง จงเว้นระยะให้ห่างกัน ย่างเท้าหนึ่งเดินมา ท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนราชสีตัวเดียว เที่ยวไปทุกเมื่อ และเมื่อข้าพเจ้ากำลังเจรจากับท่านพระสัมมาโคดม ท่านทั้งหลายจงอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่าง ขอจงรอคอยให้จบถ้อยคำของเรา Then the Brahmin Sela went with the 300 Brahmin students to the Blessed One. He addressed the Brahmin students thus: "Come quietly, tread carefully, for these blessed ones are difficult to approach, like lions that wander alone." When I am speaking with the recluse Gautama, do not break in and interrupt me. but wait until our talk is finished ลำดับนั้นเทระพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัย พอเป็นที่ระลึกถึงกันได้แล้ว ก็นั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ในพระวรากายของพระผู้มีพระภาค ได้เห็นมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ในกายของพระผู้มีพระภาคโดยมาก เว้นอยู่สองประการ คือคุยหาฐาน อันซ่อนอยู่ในฝัก และมีชิวหาใหญ่ ก็ยังเคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะสองประการนั้น Then the Brahmin Sela went to the blessed one and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and looked for the thirty-two marks of a great man on the blessed one's body. He saw more or less the thirty-two marks of a great man on the blessed one's body, except two he was doubtful and uncertain about two of the marks, and he could not decide and make up his mind about them, about the male organ being enclosed in the self, and about the largeness of the tongue. ลำดับนั้น 32 ประการของเราโดยมาก เว้นอยู่ 2 ประการ คือมีอวัยวะในที่ลับซ่อนอยู่ในผัก และมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ จึงเครือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะสองประการนี้ ก็ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบรรดาอิทาพิสังขาร ให้เสลบรามณ ได้เห็นคุยหาฐาน อันซ่อนอยู่ในฝัก และส่งแลบลิ้น สอดเข้าช่อง หูทั้งสอง กลับไปกลับมา สอดเข้าทางจมูกทั้งสอง กลับไปกลับมา ทรงแผ่ปิดทั่วหน้าผาก Then it occurred to the blessed one that this Brahmin Sela sees the thirty-two marks of a great man on me, except two He is doubtful and uncertain about the two marks, and he cannot decide and make up his mind about them, about the male organ being enclosed in the shelf, and about the largeness of the tongue. Then the blessed one worked such a feat of supernormal power that the Brahmin Sela saw the blessed one's male organ was enclosed in the shelf. Next, the blessed one extruded his tongue, and he repeatedly touched both ear holes and both nostrils, and he covered the whole of his forehead with his tongue. ก็ครั้นแลเสรพรามได้มีความดำริว่าพระสมณโคดม ทรงประกอบด้วยมหาปุริสะ32 ประการ บริบูรณ์ไม่บกพร่อง แต่เรายังไม่ทราบชัดว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ และเราได้สดับเรื่องนี้มา แต่สำนักปรามทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้แก่ผู้เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ เป็นอาจารย์ และปรมาจารย์กล่าวกันว่า ท่านที่เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏเ ในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์ อย่ากระนั้นเลย เราพึงชมเชยพระโคดม เฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรเถิด Then the Brahmin Sela thought, This recluse Gautama is endowed with the thirty-two marks of a great man. They are complete, not incomplete. But I do not know whether he is a Buddha or not. However, I have heard from elder-aged Brahmins who speak accordingly to the lineage of teachers that those who are the accomplished ones, fully enlightened ones, reveal themselves as such when their praise is spoken. Suppose extolled the recluse Gotama to his face with fitting stanza. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี